DJ, DJ Nelson, en bien guay, DJ Nelson, y la gata bien guay. Quiero saber si cuando empieza el ritmo tú quieres bailar, yo te aviso mi sexy body, pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo, para tocarme mi sexy body si te cantas bien guay. Ibico y la gata que van busca de un boy. Te quiero satisfacer y tu cuerpo estremecer. Para que comprendas que siempre seré tu girl. Muchas mujeres siempre en la disco de ti. Pero lo que ellas no saben que eres para mí. Que tú eres el man con quien quiero pelear. Oye, papi, deja eso y ven acá pa' bailar. Dice tú bailas muy bien, ¿cómo te llamas tú? Hey, yo te llamo Tango Mal y te quiero complacer. Y yo bailo también, fíjate que vas a ver. Te aseguro que te voy a complacer, mujer, muy bien. sexy party. Pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo para tocarme mi sexy party. dice que la ladito va en busca de un boy. Para de buscarlo porque aquí ya yo estoy. que soy tu mujer. Ey, muévete, muévete, muévete un poco más. Que en la disco la música nunca va a parar. Uh-huh. Yo te vino por letras suave, me voy a pegar. Te prometo, vida, que te vas a encantar. Pero sabe si cuando empieza el ritmo tú quieres bailar. Y no me toca mi sexy party Tú Eres el man con quien quiero pelear. Oye, papi, deja ese, ven acá para bailar. Que tú eres el man que yo quiero tener. Te prometo, vida mía, te puedo satisfacer.